Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barek ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Bugün 3 Mart 2009 Pazartesi. Durusul Lugatil Arabiye. Arapça Lugat derslerimizin 14. dersi. Kitapta ise 10. dersteyiz. Değil mi? 10. dersin alıştırmalar kısmında. Tevfik Allah'tan. Tafadal. Temerin, alıştırmalar. Ecib anil esiletil atiye. Gelen soruları cevaplandır. Evet. Sesli. Parçaya göre mi? Hı? Parçaya göre mi? Parçaya göre mi? Parçaya göre. Evet. Ee, mesmuke İsmin nedir? Sen kendin o zaman şey ver parçaya göre cevap verme. Normal. Hı. İstediğin gibi cevap ver. Mesbuke e, tercüme edin tabi. İsmin nedir? İsmi Hamzatu. Evet. İsmim Hamza'dır. Mineyne ente? Neredensin? Nerelisin? Enemin e, Enemin ya Türkiye. Enemin Türkiye. Hı. Türkiye'liyim. Türkiye'liyim. Ma lugat ma lugatuk ma lugatuke e, lisanın nedir? Şey öğrendik senin. Ma lugatuke senin lisanın nedir? Senin lisanın nedir? Evet, dilin, nedir yani? He? Lugati Doğru mu? Evet. Lugati tür, ne Türkçe? Türkiye. Türkiye? Yetu. Türkiyetu. Lugatu, lugati Türkiyetu. Eyne ebuke? Baban nerededir? Senin baban nerededir? Ee, nerede? De ki e, hmm, babam bahçede. Ee, ebi e, fi fil fil gurfeti. Yok pardon. Tamam odada. Odada. Hadika bahçe. Fil Hadi, hadikati. Fi hadikati. Bahçededir. Evet. Cennet. Evet. Eyne ummike? Annen nerededir? Ee, ummi Buradaki fi annem mutmak mutfaktadır. Eyne fi e, pardon, Ummi. Ummi fi matbah. Ummuke senin annen. Ummi annem. Ha? Ummi fil fi- matbahi. Fi, mat- fi matbahi. Ha, Fil matbahi. Evet. Fil matbahi. Mutfaktadır. Elek eleke ehun. Kardeşim var mıdır? Evet benim bir kardeşim vardı. Naam. Li, Li ee, li ehun vahidun. Ahun vahidun. Evet. Ahun vahidun. Naam li ahun vahidun. Evet benim bir kardeşim. Eleke uhtun. Senin kız kardeşin var mıdır? Hı. Naam li uhtun vahidun. Vahidetun. Vahidetun. Uhtun müennes. Vahidun'u vahidetun yapacağız. Evet. evet. E, indeke seyyaretun. Senin yanında araban bir araba var mı? Var mı? Araba var mı? Evet. Desin ki evet. Benim ne? arabam var. İndi seyyaratu. Evet. De, şimdi de ki tamam devam et. Devam et. E indeke derra e indeke derracetun. Senin bir bisikletin var mı? De ki hayır. Bisikletim yok. La e, la ma'yı koyacağım başa. La ma, la ma indi ma indi derracetun. Evet. La hayır ma indi derracetun. Ma. Aha. Ma indi derracetun. Ma indi derracetun. Bir de böyle e, soruyu mesela ses tonuyla soru gibi sor. Cevabı mesela e indeke derracetun la ma indi derracetun. Bu şekilde. Tamam. Şey, <laughs> Çözmeye çalışırken arada gidiyor ses tonu. <laughs> <laughs> indeke kal indeke kalemun Aynı çıkar. Indeke kalemun. E, indeke kalemun. Senin kalemin var mıdır? Yanında kalem var mıdır daha nasıl cevap vereyim? Olumlu mu? Evet, olumlu ver. Naam. E, indi kalemim. indi kalemim. Tamam. Benim bir kalemim var. E indeke e, e, indeke defterun. Bak şimdi e geldi bir de e, ayn geldi. İkisinde e gibi okursan olmaz. Evet. evet. E'den ayn'a geçeceksin. E indeke kalemun, e indeke kalemun. Tamam E, e indeke kalemun hızlıca. E indeke kalemun. Hı. Burada defterun pardon defterun. E indeke defterun. De ki hayır defterim yok. Le indi la ma, la ma indi defterun. Hayır defterim. Evet. E, ebuke tacirun. Senin baban tüccar mıdır? De ki hayır o mühendistir. La ma Ma, burada ma falan gitti tamam, artık. Tamam, o indi ile kullanılıyor. Ha. Şimdi tamam. de ki o mühendistir de. Tamam. Sadece o mühendistir de. Huve eb, ebi. Yo. O mühendistir. iki kelime. Tamam. O mühendis. Huve mühendisun. Ha. Şimdi diyeceksin ki hayır o mühendistir. Sadece la, la'yı getireceğim. La e, mühendisim. Şimdi bu kaçıncı ders? 10 mu? 10. Şimdi bu 10. ders bitsin dedik ya biz. Ee, geçen derslerde de. 10. ders bittikten sonra bundan sonraki dersler kaldığımız yerden devam edeceğiz ama dersten her dersten 15 dakika önce pratik yapacağız. Bu kitabın en başından başlayarak pratik yapacağız. Hı. Tamam Pratik yapa yapa gideceğiz. Geriden 10 ders geriden takip edeceğiz. Anladım. Evet. Mineyne Muhammedun Hı. Ne diyeyim? De ki e, o Japonya'da. Huve, huve minel yabani. Hı. Ma lugat ma lugatuhu Hı. Onun dili nedir? De ki dili Japonca. E, lugatuhu el yabaniyeti. El yabaniyeti. Evet. Eyne ebuhu? E, babası, babası nerede? nerede? Ki babası Hindistan'dadır. Ebuhu Hindistan'dadır. Hı. Ebuhu min minel min hindi. Hindistan'dan değil, Hindistan'dadır. Hadi söyle. Nasıl tamam? Fi. Fi. Ha, söyle şimdi cümleyi. Huve. Huve Huve fil hindi. Tamam. O Hindistan'da. Yaklaş da biraz. Sesin gelsin. Huve fil fil hindi. Hindi. Eyne ummuhu? Annesi nerede? Annesi nerededir ki annesi e, babasıyla beraber. Hiye. Yok. Annesi. Heh. Ummuhu. He, ummuhu. Ummuhu babasıyla beraber. He. Ma'a. Um, ummuhu ma'a ebu, ebuhu. Ebi. Ebi. Ebihi. Ebihi. He. Ebuhu bu ma'adan dolayı harf güzel. O ebu ebi oluyor. O gelecek ileride. Ma'a ebihi. Babasıyla beraber. Ebuhu. Tamam. Tamam. Evet. Yani ummuhu ma'a abihi, annesi babasıyla beraberdir. Evet. Min eyne hamzatu? Hamza nereden? Hamza De ki Hamza <clears throat> Çin'den. Ee, hamzatu min minis minis minessini. Minessini. Ma lugatuhu? Dur öğrendiklerimizden e, verelim ki daha iyi olsun. Ür Ürdüce var değil mi? Hı hı. De ki lügatı Ürdüce'dir. Lugatuhu el Lugatuhu el urduyetu. Ürdücedir. Evet. Eyne ebuhu? Onun babası nerededir? Nerededir? Ebuhu Söyle bir ya. Ebuhu hmm, fi evindedir de. Fil beyti. Evinde. Pardon. Fi fi beytihi. Beytihi. Evindedir. Evet. Doğru beytihi. Heh. Fi beytihi. Eyne Zeynebu? Zeynep nerededir? De o Hiye. Hmm, kocasının yanındadır. Hiye ma'a zevceti. zevceti. Kocasının yanında. Beraber. Ma'a beraber. Ha, bir de yanında var. Ha inde. Ha inde yanında. Hiye. Hiye. inde, inde Zevciha. Zevciha. Kocasının zevciha. yanında. Tabii. Hiye o. inde yanında. Zevciha. Kendi Zeynep. kocasının yanında. Evet. Ha Zeynep'e dönüyor. Evet. evet. Eyne. Tamam. E, şimdi nerede dedim? Kocasının yanında. Ya kocası nerede şimdi? Bak güzel geldi. Eyne ze zevcihe. He, eyne zevcuhe. Kocası Eyne nerede? Zevcuhe. Eşi nerede? Zevcesi nerede? Evet. Ee... De ki zev zevcesi İstanbul'da. Zevcihe fil İstanbul. Fi İstanbul. Fi İstanbul. Evet. Ee, e, zevcihe müderrisun. Evet, Le, onun, onun kocası müderris midir, öğretmen midir? De ki hayır, mühend e, e, hayır onun kocası öğretmendir. La zevcühe evet. e, müder müderrisun. Mühendisun. Müderrisun. Müderrisun. Öğretmen. Mühendis burada mühendis soruyor. Ha burada mühe, müderris sordu. Tamam. Mühendis diyelim o zaman biz. Tamam. La zevcühe mühendisun. Evet. Hayır. Kocası mühendistir. Evet. Burada Öğretmen midir diye sordu. Hayır. Zevce, zevcesi mühendistir. mühendistir. Evet. Da koy fil feragi boşluklara fi maili gelen ne? El damir. Damir koy. Hangisi? Ha veya hu. Bunlar damir. Hı hı. Şimdi hu kimindi? Erkek. Erkek. Değil mi? Ha bayanlar için. Evet. İsmun isim. İsmuhu onun ismi. Ama on, ondan kastın kim? Erkek. Yine ismun isim. İsmuha onun ismi. Ondan burada bu sefer ondan kasıt kim? Bayan. Bayan. Bu şekilde. Evet. Okay. Evet. Hâzihil beyt hâzihil beytu hâzihil bintu hâzihil bintu hâzihil bintu talibetun bu kız talebedir diyor şimdi. Talebedir. Şimdi a, burada Bak, isim ke e, kelimesini vermiş. Sonda da Zeynep vermiş. Hı. Şimdi bu isme Yahu birleştireceksin. Yaha. Şimdi soruya bak kimden sordu? Zeynep. Kızdan. Kızdan. O zaman hu mu gelir ha mı? ha gelir. O zaman diyeceksin ki Hâzihil bintu bu kız talibetun talebedir. İsmuha ismi Zeynebu. Zeynep'tir. Alttakini devam ediyorum. Muhammedun tabibun. Muhammed doktordur. Evet. Şimdi İbn V'yi getirmiş. Bu bildiğimiz V. İbnun. Değil mi burada? Evet. İbnun oğul. Diyeceksin ki ve ibnuhu onun oğlu mühendisun. Mühendistir. Evet devam et. Hâzer reculu Hâder reculü tacirun kebirun. Ne demek? O büyük bir e, bu adam bu adam büyük bir tacirdir. Tüccardır. Evet. Tüccardır. İsm, ismuhu ismi yani ismi, bu tüccarın ismi evet. Abdullah Abdullahi. Abdullah Allah'ın kuludur. Allah'ın kuludur. <laughs> yani Abdullah'tır ismi. bu şeyde isim olarak da olsa şey, şey oluyor değil mi öyle? Evet, Abdullah olarak geliyor değil mi? E, çünkü mana olarak Allah'ın kulu demek zaten. Hı. Evet. Abdullah, ee, Ubeydullah. Hı. Ubeydullah Allah'ın kulcu. Sonra Abdullah Allah'ın kulu, Ubeydullah Allah'ın kulcu. Evet. Cundullah Allah'ın askeri, Cuneydullah Allah'ın askerciği. Bu şekilde. Evet. fil e, Aminatu fil gurfeti e, ve ummuha Aminatu fil gurfeti. Önce tercüme ediyoruz burayı. Tamam. Amine e, odadadır. odadadır. Evet. Ve, ve ummuha onun annesi. Ve ummuha değil mi? Evet. Ummuha, onun yani o aminin annesi. Aminin annesi fil matbahi. Mutfaktadır. Mutfaktadır. Evet. Aişetu tabibetu Tun. tabibetun haberi. Müpteda haber. Evet. Aişe tabibetun. Tabibetun. Ne? Doktordur. Doktordur. Ayşe doktordur. Evet. Ve ve uhtuha. Onun kız kardeşi. Uhtuha. Yani Ayşe'nin kız kardeşi. Evet. Kız kardeşi Mümerridatun. Mümerridatun. Evet hemşire. Mümerridatun hemşire. Hemşire. Evet. Ee, haraca Muhammedun minel fasli. Ne demek? Muhammed sınıftan çıktı. Evet. Ve haraca meahu. Haraca meahu ne demek? Onunla beraber çıktı. Evet. Kim? Zemiluhu. Zemiluhu. Arkadaşı, arkadaşı da arkadaşı. onunla beraber çıktı. çıktı. Evet. Hati getir. Hamsete esiletin. Beş tane soru getir ve ecvibetin. Ve beş tane de cevap getir. beş soru soracağım, beş tane de cevap. Cevabını vereceksin. Kel misalil ati. Gelen misal gibi. Şimdi bu bir kalıp verdi ya. O kalıbı böyle e, pratik yaptırıyor tabiri caizse. Diyor ki, e indeke kalemun. Yanında kalem var mı? Diyorsun ki naam indi kalemun. Evet yanında kalem var. Şimdi böyle beş tane soru beş tane cevap. Ama kalem yerine başka bir şey kullanacağım. Tamam. Hızlı hızlı. Bir. İndeke defterun. Soruyla. E indek. E indeke. E indeke Yanında defter var mı? Naam. indi defter. Evet yanımda defter var. E, e indeke e, serirun. Yanında yatak var mı? Olmaz ama ya. Ha. Olur olur olur. Olur mu? Olur. E, naam. İndi serirun. Evet. E, evet. Evet. Yanında yani, araba var mı? Var mı? Naam. İndi seyyaretun. Evet yanında araba var. Son. E, indeke <clears throat> e, e, indeke mendilun. Evet, yanında mendil var mı? Naam. İndi mindilun. Evet yanımda mendil var. Hati getir. Hamsete esiletin ve ecübetin. Beş soru ve beş cevap getir. Kel misalil Gelen misal gibi. Bu sefer olumsuzu. E indeke kalemun. Yanında kalem var mı? La. Hayır. Ma indi kalemun. Yanımda kalem yok. Şimdi bu şekilde devam. E, e, e indeke şimdi baş farkı evet. daha Evet. Kafa karıştı. E indeke kamisun. Yanında gömleğim var. Yanında gömlek var. He. La ma indi kamisun. Hayır. Hayır. Gömleğim yok. Yanında gömlek yok. e indeke. E indeke lebenun. Hı. Yanında ayran var mı? Evet. <laughs> la la ma indi lebenun. E, in, e, e indeke La ma indi leban ayrı yanında Yan ayrı yok. yok. Yeter bu kadar. Tamam. Şimdi altta vermiş bir tane e, e isim. Beyt evet. örnek vermiş. E, çizmiş de burada resmini. Şimdi burada dört tane harf var. Ya, kaf, hu bir de ha. Bunları öğrendik. Evet. Değil mi? Bunlar isimlere bitiştirirsin bunları. Ya kendi nefsine izafe etmiş olursun. Dersin ki beytun ev. Beyti ya, ya'yı getirin orada benim evim. İkincisi kaf. Bu da senin. Muhatap aldığın kişiye soruyor. Diyorsun ki beytun ev. Beytuke senin ev. Sonra hu var. Hu. Beytun ev. Beytuhu onun evi. Gayip kişiye. Ama erkek. Hu. Bir de ha var. Beytun ev. Beytuha onun evi ama bayan. Ondan kastım bayan. Evet. Devam. Şimdi diyor ki edif izafe et. El esme el atiye. Gelen isimleri izafe et. Neye? İlel mutekellim. Mütekellime yani konuşana. Kendi nefsine. Tamam mı? Vel muhatap. Muhatap aldığın kişiye. Vel gayb. Erkek olan gayb kişiye. Vel gaybetu elif esmâlet ilel mutekellimi vel muhatabati vel gaibi vel gaibeti ve bayan olan gayb kişiye. Kema huve muvaddahun fil misal. Misalde açıklandığı gibi. Nasıl vermiş? Demiş ki kalemun kalem. Hâzâ kalemi, bu benim kalemim. Hâzâ kalemuke, bu senin kalemin. Hâzâ kalemuhu, bu onun kalemi, erkek ama. Evet. Hâzâ kalemuha, bu onun kalemi, bayan evet. için. Şimdi hepsini yap. Kitabın, kitap. kitap. Hâzâ kitabi, benim kitabım. Hâzâ kitab, kita, e, hâzâ bu benim kitabım. Kitabuke, benim, senin kitabın. Hâzâ kitabuhu. Buyu da koy başına. Bu senin bu senin kitabın. He, bu kelimesini de koy yani başına. Tercüme ederken. Bu benim kitabım. Bu senin kitabın. Hı. <clears throat> Hâzâ kitabuhu. Bu onun kitabı. Erkek. erkek. Evet. Hâzâ Bu onun o bayan, kitabı. Bayan, o bayanın kitabı. O bayanın kitabı. Evet. Serirun yatak. Hâzâ seriri. Seriri. Hı. Bu benim e, yatağım. Hâzâ serir. Serir. Ruke. Bu senin yatağın. Hâzâ seriruhu. Bu onun, onun yatağı, yatağı erkek. He ve seriruhe bu bayanın yatağı. Evet, bu o bayanın yatağı. Evet. Ee, şimdi artık tercüme etmene gerek yok. Anlaşıldı. Sadece oku. Evet. evet. Hızlıca. İsmun Hâzâ ismi Hâzâ ismuke Hâzâ ismuhu Hâzâ ismuhâ ee, Mindilun Hâzâ mindili Hâzâ mindiluke Hâzâ mindiluha Mindiluhu. Min değiluhu. Min değiluha. Evet. İbnun. Evet. Hâzâ ibni. Hâzâ kalemi. Kalem. <laughs> <laughs> İbnuke. <laughs> Hâzâ kalem. İbnuke. Senin adın. Hâzâ ibnike. Evet. Hâzâ ibnuke. Hâzâ ibnuke. Hâzâ ibnuhu. Hâzâ ibnuha. Evet. Sey, e, seyyaratun هذا سيا... سيارتي هذا, سيارتك هذا سيارته هذا سيارتها آه، مفتاح هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاح هو هذا مف... onu çıkar bakayım nasıl çıkar مفتاح هذا مفتاح هو هو هو Hadi. Miftahuha. Hada Veya miftahuhu. Ha. Evet. Yedun. Hada yedi. Hada yedu, yeduke. Hada yeduhu. Hada yeduha. Evet. İkra. Oku. Oku. Li. Şimdi li, burada oku. şey var. Li benim. Evet. Leke senin. Lehu onun. Leha. Şey. Li benim. Leke senin. Evet. Lehu erkek için onun. Leha bayan için onun. Evet. Şimdi bu dört kelimenin kullanış şekillerini veriyor. Evet. Li uhtun vahidetun. Evet. Tercüme edelim mi? Tabi tabi. Benim bir kız dedim e, bir kız kardeşim var. Evet. Eleke ehun. Eleke ehun. Senin erkek bir kardeşin var mı? La. Mali ehun. La. Mali ehun. Hayır La. benim. Mali ehun. Erkek kardeşim yok. Evet. Benim erkek kardeşim yok. E, Uhti leha Uhti lehe Uhti lehe Kız kardeşim lehe onun evet. vardır Tıflun, yani. Tıflun sagirun. Küçük bir. Tıflun ne demek? Bebek. Bebek. Benim kız kardeşim küçük, küçük bir çocuk, çocuk yani. Var. Evet. Ee, Zemili lehu ehun vahidetun. Ahun ve uhtun. Ahun ve uhtun. Zemili arkadaşım. Zemilun arkadaş. Zemili arkadaşım. Lehu onun vardır. Ahun bir oğlu şey bir kardeşi erkek, erkek ve uhtun, bir, kız kardeşi. bir de kız kardeşi var. Evet. Mesela şurada diyoruz ki bak bir örnek vermiş parantez içinde. Bir e, yere dikkat çekiyor. Nekulu deriz ki indi kitabın. Yanımda kitap vardır. Hı hı. Ve nekulu deriz ki li ahun. Benim bir kardeşim vardır. İndi ahun demezsin. Yani o zaman la nekulu indi ahın, ahun. Yanımda bir kardeş var demezsin. O zaman demek ki bu kardeş canlılarda hmm. li kullanıyorsun. Li ahun ha, e, cansızlarda indi'yi kullanıyorsun. Tamam. Şimdi indi kitabın ne demek? Benim bir kitabım var. var evet. Ve nekulu deriz ki li ahun benim bir erkek kardeşim, kardeşim var. var. Ve la nekulu şöyle demeyiz. Indi yanımda ahun bir erkek kardeşine. Dil. Sanki onu cisim taşınabilir bir evet. şey gibi göstermeyiz. Evet. Şimdi ma'anın kullanış şeklini veriyor. Ma'a beraber demek. Bak bunu aklında tut. Bu, bu çok önemli. Ma'a Şimdi biliyorsun bu isim sıfatlarda ileride gelecek. Evet. Allah işte bizimle beraberdir vesaire falan. Tamam mı? Evet. Burada orada ma'a kelimesi geçer beraber. Evet. Ee, bu e, bunun, işte bununla istidlal ediyorlar ya Bilet ehli Onlara cevap gelecek tamam mı? Ma beraber demek. Ayette de ma geçiyor. Evet. <clears throat> Haraca hamidun haraca haraca hamidun ma halidin. Ee, e, ma'a e, kendisinden sonra gelen bak dikkat edip hep mecrur olur. Neden? Ceret. Mudah mudaf ile oluyor. Evet. Tamam mı? Harfi cer falan değil bu yani. Anladım. Hamid'le beraber. Hı hı. tamam. gibi. Evet. evet. Şimdi harace Hamidun. Hamid çıktı mı? Ha, Halid'in Halid'le beraber. Evet, devam et. Şey oluyor değil mi? Muda, Muda mudafi oluyor. oluyor. Evet izafe oluyor. Ee, Hamid Halid'le beraber çıktı. Evet. Zehebe, zehebel Zehebet tabibu. Zehebet tabibu me'al mühendisi. Evet. Ee, doktor. Doktor mühendisle beraber gitti. Evet. Ee, celesel celesel e, celesel müderrisu Me'al me'al mudiri. Ee, öğretmen müdürle beraber oturdu. Evet. Min me'ake. Men me'ake. Men me'ake ya Aliyu. K neydi senin? Evet. Yani ki, ee, seninle ee, beraber olan kim? Kim? Ya Ali. Men kim? Evet. Me'ake seninle beraber olan yani evet. değil mi? Ya Ali, ey Ali. Ya ey Ali, Ali seninle beraber olan evet. kimdir? Evet. Ma'i zemili. Ma'i benimle beraber. Benimle beraber. Bak ma'a beraber. Ma'i benimle beraber. Evet. Ma'ake seninle beraber. Ma'ahu o Onunla. erkekle beraber. Ma'aha o bayanla beraber. Evet. E, zemili. O benim arkadaşım. Benimle beraber olan arkadaşımdır. Evet. Aminetu. Ma'aha. E, Aminetu. Bildiğin amine. Evet. Ma'aha. Ma'aha. Zevcuha. Evet. Amine. Ma'aha. Onunla beraber zevcuha. Eşi. Eşidir. Evet. Amine eşidir. Evet. Haraca ebi. Haraca ebi. Minel beyti. Evet. Babam evden çıktı. Evet. Men har men haraca ma'ahu kiminle beraber? Men haraca ma'ahu. Ma'ahu ne demek? Ma'ahu ne demek? Ya, Tek onunla baş... beraber. Ha, onunla beraber kim çıktı o zaman? Ha, onunla beraber ha. kim çıktı? Evet. Şey. Haraca ebi. Babam çıktı. Nereden? Minel beyti evden. Sonra diyor ki men kim? Haraca çıktı. Ma'ahu onunla. onunla kim çıktı? E. Haraca ma'ahu ammi. Ammun amca. Ammi, ammi amcam. amcam. Onunla beraber amcam, amcam çıktı. Haraca çıktı. Ma'ahu onunla beraber ammi amcam. Şimdi burada vermiş. Beytun ev. Beytuke senin evin. Beytuhu onun evi erkek. Beytuha onun evi bayan. Beyti benim evim. Evet. Değil mi? Ebun e, baba. Evet. Ebuke senin baban. Ebuhu onun babası. Ebuha, Ebuha onun babası yine bayan erkek. Evet. Ebi benim babam. Ahun kardeş. Ahuke senin kardeşin. Ahuhu onun kardeşi. Ahuha o, onun kardeşi yine bayan. Ahi benim kardeşim. Burada aslında niye vermiş bunları? Şimdi burada ebun bak ebun ve ahun kelimeleri ne? Bu kef, hu, ha veya bitiştiği zaman dikkat et vav gelmiş aralarına. Hı hı. Tamam bu ebunda ehunda gelir. Beş tane böyle isim var. Hı hı. Tamam ama beytun'da gelmez mesela bak. Beytun sadece kef Bu dört zamir işte öğrendiğimiz kaf, hu, ha ve ya. Evet. Bunlar ebun veya ehun ve üç tane daha var. Hamun, vefu ve zumerin gibi. Evet. Bunlara gelirse araya vav giriyor. Tamam mı? Uzatıyorsun. Şimdi onların kaydesini işlemeyeceğiz tabi. O ileride gelecek. Evet. Tamam. Oku şimdi tercüme et. Ebi ve, ve ummi fil, beyt, fil beyti. Evet. Annem ve babam evdedir. Evet. Eyne ebuke ya Muhammedun? Muhammedun. Ya Hamidun. Ya Hamidu. Ya hamidun Hı. Baban nerededir ya ey Hamid? Evet. Zehebe ile suki. Suki. İle suki. Suki. Hı. Ee, çarşıya gitti. Hı. Babam çarşıya gitti. Evet. Ee, e ehu e ehuke tabibun. Tabibun. Tabibun. Hı. E ehuke tabibun. Hı. Ee, Kardeşin? Kardeşin doktor mudur? Evet. La huve müderrisun. Hı. Müderrisun. Hayır o müderris, öğretmendir. öğretmendir. Evet. Zeynebu fil fil e, riyadi. Fil riyadi. Riyad'da. Riyad. Zeynep Riyad'dadır. Evet. Ehu ehuha ehuha evet. Ehuha onun onun kız kardeşi. kardeşi. Fit Taif. Fit, fit Taif. Taif Suud'da bir yer. Tamam. Evet. Suud'un en taif. güzel yerlerinden bir tanesi. Evet. Ve e, ve ve bu ve ebuha ve ebuha e, onun e, babası, babası fil, Medine'til medineti, medinetil münevvereti. Medine-i Münevvere'de. Şimdi Zeynep'u firriyat. Firriyadi. Zeynep Riyad'dadır. Evet. Ahuha kardeşi. Kardeş. Fit taifi. Taif'tedir. Ve ebuha ve babası fil medinetil münevveredir. Evet. Medine-i Münevvere'dedir. Evet. Hâzâ talibu hâzâ talibu o öğrenci. Bu öğrenci. Bu öğrenci. Ebuhu babası babası ve Say, Vezirun. Vezirun. Heh, ee, bakandır. Evet. Evet. Öğrenci babası bakandır. Ve ve ahu ahuhu ve kardeşi ve kardeşi tacirun kebirun. Büyük, büyük bir, bir tüccar. Şimdi diyor ki Zahab... he, devam ediyor değil mi? Hı. Tamam. Ee, zehebe zehebe ahi ahi ilel e, müderrisetu müderris ilel medreseti ilel medres hep yanlış biliyoruz. <laughs> İlel medreseti ve böyle tercih edelim, tercüme edelim. Ee, kardeşim medreseye okula gitti, gitti. okula gitti. Evet. Ve ve ve zehebe ebi ebi ve e, babam gitti ilel camiati. Ve zehebe ebi ilel camiati ve babam üniversiteye, ve üniversiteye. gitti. 9. Şimdi burada dikkat et. Diyor ki Muhammedun, Halidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Değil mi? Hamzetu, Muaviye Usametu, Muaviyetu, İkrimetu. Burada şimdi ne yapmış? E, e, erkek ismi vermiş. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 5 tane üstte, 5 tane altta. Bak erkek isimlerine bak üstteki. Bunların hepsi ne yapmış? Tenvin almış. Tenvin almış. Çünkü erkek ismi aslen tenvin alır. Ama alttaki erkek isimleri tenvin almamış. Neden? Çünkü çünkü lafzi olarak müennes. Yani müenneslik t'si var sonunda. Evet. Lafzi olarak müennes olduğu için sanki bayan isminin hükmünü alır İrab'da. Hı hı. Tenvin almaz yani. Nasıl Zeynebu, bak tenvin yok. Aişetu, Fatimetu, Rukiyetu. Evet. Bunların hiçbirisi tenvin almaz bayan isimleri. Evet. Erkek isimlerinden de sonunda yuvarlak T olan diyelim böyle daha kaba bir tabirle böyle avam tabiriyle. Sonunda yuvarlak T olan yani müenneslik T'si olan erkek isimleri de tenvin almaz. Yani Hamzetun, Talhatun, Usametun diyemezsin bunları. Evet. Tamam Evet. İkra'il esma'el esma atiyete. Gelen isimleri oku. Ve adbit evakireha. Ve sonlarını harekele. Oku. Halidun. Şimdi ben söyleyeyim sen yapıştır sonu. Hali. Dun. Hı. Hamza. Tu. Tu. Amma. Amerun. Run. Ene. Sun. Sun. Muaviye. Tu. Tu. Hami. Dun. Dun. Usame. Tu. İkrime tu. Abba sun. Muhammed dun. dun. Talha tu. Talha tu. Evet. El kelimatul cedidetu. Yeni kelimeler. Ee, yeni kelimeler. Evet. Ee, Ezzemilu arkadaş. Zemil arkadaş. Ezzevcu eş. Vahidun bir. Tek. Evet. Feten genç. Evet. Ma'a beraber. Ettiflu küçük çocuk. El kuveytu kuveyt. ها مش كويس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين